Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Հասանի Հանրապետության Երևան քաղաքի Ձիահ կանխարգելման հանրապետական կենտրոն պետական ոչ առևտրային գազམ་ակերպության աշխատակիցները Ստեփանակերտում էին։ Բարեկամներ, ինչպես տեղյակ եք, վերջերս Երևան քաղաքի Ձիահ կանխարգելման հանրապետական կենտրոն ՊՕԱԿ-ի աշխատակիցները Ստեփանակերտում էին։ Արցախի հանրապետությունում միավի վերաբերալ հետազոտությունների ընդլայնման եւ միավ վարակի կանխարգելման համար առողջապահական եւ կրթական ոլորտներում ներուժի զարգացման նպատակով իրականացվեցին 4 սեմինար վարժանքներ, ինչպես նաեւ 2 սեմինար վարժանք միավի վերաբերալ խորհրդատվություն տրամադրող բժիշկների համար մասնագիտական հմտությունների զարգացման նպատակով 1 սեմինար վարժանք զինվորական բժիշկների, ինչպես նաեւ 1 սեմինար վարժանք մանկավարժների համար։ Կենտրոնի մի խումբ բժիշկներ աշխատեցին Արցախի հանրապետության համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոն ՊՕԱԿ-ում։ Փորձեցի կենտրոնի տնօրեն Օֆելա Գրիգորյանի օգնությամբ ողջել թե բժշկական ինչ հետազոտություն եւ օգնություն ստացան Արցախում միավոր վարակված հիվանդները։ Ըստ Տիգին Օֆելայի СПИД Армении имеем очень тесный контакт и вся работа поставлена так, что на начальном этапе мы выявляем подозрительные случаи по ВИЧ-инфекции и окончательно Окончательный лабораторный диагноз ВИЧ-инфекции ставится в этом центре, в городе Ереване. Մենք ընդհանրապես երկապերի մեջ ենք Հայաստանի Հանրապետության Ձիահ կանխարգելման հանրապետական կենտրոն ՊՕԱԿ-ի հետ։ 20-րդ դարի վերջին տասնամյակներին ի հայտ եկած միավ վարակի հիվանդությունը դարձել է նոր հազարամյակի հիմնական մարտահրավերներից մեկը։ Մարդկային հասարակության մեջ դրա ազդեցությունը միայն մարդ հարարածի առողջությանը ֆիզիկական վնաս հասցնելով չի սահմանափակվում։ Միավ Ձիահի խնդիրը ընդգրկել է մարդկային գործնեության գրեթե բոլոր բնակավարները եւ ստեղծել բազմաթիվ սոցիալ-տնտեսական, հոգեբանական, բարոյական, իրավական խնդիրներ։ Ցավոք այսօր Արցախում գրանցված է մոտ 76 անձ, որոնք լուրջ լաբորատոր հետազոտության կարիք ունեն։ Ընդհանրապես միավ մարդու անբավարարության վիրուսով կարող են հիվանդանալ նաեւ այնպիսի ազնվորություններ, ովքեր ունեն բարոյական մեծ վարքագիծ։ Լաբորատոր հետազոտությունները այս բնակավարում անչափ կարևոր են։ Արցախում մենք լաբորատոր հետազոտ հետազոտությունների ենք ենթարկում հղի կանանց։ И хорошая благоприятная картина клинических биохимических анализов позволяет врачу начать следующий тип наблюдений и каждые 6 месяцев обязательно сдача анализов для определения иммунитета и вирусной нагрузки. Իսկ իմ այն հարցին, թե քանի հոգի ստուգվեցին այդ օրերին Արցախի հանրապետության եւ համաճարակաբանության հիգիենայի կենտրոն ՊՕԱԿ-ում, Օֆելա Գրիգորյանը պատասխանեց. Два специалиста были заняты семинарами. Одна группа семинаров собиралась значит, в центре гигиены и эпидемиологии, а вторая группа собиралась, врачи собиралась в зале поликлиники, а педагоги занимались в третьей школе. Մենք աշխատեցինք բժշկական օգնության եւ սպասարկման բաժնի բժիշկ Վարակաբան Հայկույ Հայվազյանի, լաբորատոր ախտորոշման բաժնի պետ, վիրուսաբանության գենետիկայի եւ լաբորատորիայի բժիշկ լաբորանտ Արշակ Պետրոսյանի հետ։ Մեզ մոտ ստուգվեցին մոտ 40 հիվանդ, ովքեր նորից ենթարկվեցին լաբորատոր հետազոտությամբ։ Մենք կազմեցինք հստակ գրաֆիկ եւ բարբերաբար ստուգվում է մայրաքաղաքի գեղեցկության սրահների այն գործիքները, որոնցով աշխատում է։ Միավ համաճարակը այսօր ձերք է բերել գլոբալ ճգնաժամի բնույթ։ Երբ երկու տասամյակ առաջ դիահ գուժեց իր գոյությունը, քչերը կարող էին կանխատեսել, թե ինչ թափով կզարգանա։ Ցավոք այսօր աճում է միավ վարակագիր երեխաների եւ կանանց տեսակարար կշիռը։ Միավ դիահի համաճարակային տարածումը լուրջ խնդիր է ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետությունում։ Մեկ անգամ եւս ուզում եմ խոսել մի անվարակի փոխանցման հիմնական ուղիների մասին։ Թմրամիջոցների ներակային օգտագործման միջոցով մորից երեխային արյան միջոցով հոմոսեքսուալ ուղիների միջոցով։ Հաստատված է, որ առողջական տեսակետից համատաբար իրենց լավ են զգում այն միավարակակերները, ովքեր մշտապես հետևում են իրենց առողջությանը, այնպես որ խորհուրդ կտայեմ ռադիոընկերներին, որպեսզի խուսափեն պատահական սեռական կապերից, վարեն առողջ ապրելակերպ, որովհետեւ որովհետև նրանք կարող են վտանգել ոչ միայն իրենց կյանքը, այլև ընկերների, բարեկամների, մերձավորների, սեփական ընտանիքի։ Իսկ եթե ցակել են առողջության հետ կապված խնդիրներ, ապա ժամանակին դիմեն համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոն ՊՕԱԿ, որտեղ կստանան խորհրդատվություն եւ համապատասխան բուժօգնություն։ Повторное обследование позволило нам вовремя принять все меры, назначить через спеццентр этим ВИЧ-инфицированным беременным женщинам антиретровирусную терапию, ребенку назначить профилактически в течение одного месяца опять АРВИ-терапию и получить здоровых детей. Բարեկամների եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հրաշագործ շոկոլադը։ Հայ հայտնի է, որ մինչ իսպանական նվաճումը կենտրոնական եւ հարավային Ամերիկայի ժողովուրդները կակաոն օգտագործում էին տարբեր հիվանդությունների բուժման համար։ Այն օգտագործվում էր լարթի խնդիրների, դիզենտերիայի, տենդի, փորլուծության դեպքերում, իսկ կակաոյի ուղը կիրառվում էր արևայրուքի դեմ։ Շոկոլադի մուտքը Եվրոպա ուսումնասիրությունների եւ բազմաթիվ տարակարծությունների հիմք հանդիսացավ։ 1728 թվականին իտալացի բժիշկ Գիովաննի Ֆելիշան անգամ նշել է, թե շոկոլադի օգտագործումը կրճատում է կյանքի տևողությունը։ 21-րդ դարում ամեն ինչ կարծես ավելի հստակ դարձավ։ Բազմաթիվ ժամանակակից ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ շոկոլադի օգտագործումը առողջարար է։ Այն օգտակար է սրտի համար, կանխարգելվում է քաղցկեղը եւ ատամների քայքայումը։ Եվրոպական սրտաբանական միության ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ պոլիֆենոլները, որոնք արկա են կակաոյում առողջարարին սիրտանոթային համակարգի համար։ Նրանք ազդում են խոլեստերինի մակարդակի վրա եւ կանխարգելում են արյան մակարդակների առաջացումը։ Կոֆեինը եւ թեոֆիլինը ըստ Լոնդոնի համալսարանի գիտնականների իզորու են պայքարել օռուցքային հիվանդությունների դեմ։ Այդ ուսումնասիրությունները կարող են նոր սերնդի դեղամիջոցների ստեղծման հիմք հանդիսանալ։ Շոկոլադում արկա լեցիտինը նաեւ օգտակար է հիշողության համար։ Շոկոլադը պարունակում է մի շարք շարք բաղադրիչներ, որոնք բարձրացնում են տրամադրությունը։ Այն կարող է բնական տոնուսը բարձրացնող միջոց եւ հակադեպրեսանտ հանդիսանալ, ինչպես նաեւ դրական լիցքեր հաղորդել։ Իսկ ինչպես ճանաչել շոկոլադը։ Նախ անհրաժեշտ է կարդալ պիտակը։ Խիստ կարեւոր է իմանալ, թե որքան է կակաոյի պարունակությունը, սակայն միևնույն ժամանակ բարձր տոկոսը դեռևս որակի չափանիշ չէ։ Շոկոլադի որակը մեծապես պայմանավորված է հատիկի որակով եւ պատրաստման եղանակով, շաքարի քանակությամբ եւ արհեստական հավելումների արկայությամբ։ Եթե Եթե պիտակը բավականաչափ տեղեկություն չի պարունակում, ապա խորուրդ չի տրվում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 Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։